namuuliza shari nikiogopea shari isije ikanipata shari kwa sababu sijui kwa nikawa namuuliza shar ili niijue shar nipate kuiepuka shar nikamwambia ya rasulullah sisi tulikuwa katika jahilia na shar tulikuwa katika jahilia kabla ya uislamu tulikuwa katika shar tulikuwa katika mambo ya ovyo Allah tabarak wa taala akatujia na khairi ya uislamu hivi baada ya hii khairi kutakuja shar kutakuwa na shar mtume sallallahu alayhi wasallam akasema naam hudhaifa akamuuliza tena bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa hal ba'da dhalika shar min khair na je baada ya hiyo shar kutatokea khairi mtume sallallahu alayhi wasallam akasema naam wa fihi dakhanun lakini kheri hiyo itatokea baada ya hiyo shar itakuwa ina uchafu ni kheri isiyokuwa safi kuna mchanganyiko wa kheri na shar Hudhaifa ibn al-Yaman akamuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wama dakhaluhu ya rasul rasulullah hiyo dakhan uliyosema huo uchafu ni kitu gani ya rasul rasulullah mtume sallallahu alayhi wasallam akasema qaumun yastannuna bighairi sunnati wayahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia hiyo khairi ambayo itakuwa ina uchafu sio safi sio khalis ni nini huo uchafu utakaochafua hiyo khairi au utakaochanganyika na hiyo khair Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia watu kuna watu qaumun ni watu yastannuna bighairi sunnati watafata isiyokuwa sunna yangu kuna watu watakuja hawatofata mwenendo wangu wayahduna bighairi hadi na watafata mwongozo usiokuwa mwongozo wangu kuna miongozo wataifata katika maisha yao lakini sio mwongozo wao taarifu minhum wa tunkir kuna mambo utayajua taarifu minhum kuna mambo utakuwa unayajua kwamba hii ni khairi kutoka kwao wa tunkir na kuna mambo utayakataa hii ni shari kutoka kwao hao watu hao ambao wanafata sunna isiyokuwa sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam na muongozo wao si muongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hudhaifa ibn al-Yaman hakuishia hapo akamuuliza tena bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa hal ba'da dhalika alkhair min sharri na baada ya hiyo khairi ambayo ndani yake itakuwa na dakhala je kutatokea shar mtume sallallahu alayhi wasallam akasema naam du'atun ala abwab jahannam kutatokea walinganizi kutatokea watu wanaita watu katika milango ya jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha yoyote atakayewaitikia akawaelekea akawakubali hao walinganizi wanaowaita watu katika milango ya jahannam basi hao walinganizi watamuingiza huyo aliyoitikia katika moto wa jahannam Hudhaifa ibn Yaman kamwambia bwana mtume sallallahu sif lana au sifhum lana hebu tusifie wana sifa gani watu hao Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni watu min jildatina ni watu kama sisi wana ngozi kama yetu wanazungumza ahlul ilmi imma waarabu au ni watu wanaotokana na sisi ni wanadamu kama sisi yatakallamuna bi alsinatina na wanazungumza kwa lugha yetu ima lugha ya kiarabu au wanasema baadhi ahli alilm wanazungumza qala Allah qala ar-rasul lugha ya bwana mtume sallam wanazungumza qala Allah qala ar-rasul yani anaisoma aya anasoma hadithi lakini ni dai ni mlinganizi anaoita watu katika milango ya jahannam Hudhaifa ibn Yaman bado hakuishia hapa hii ilikuwa ndio sifa ya masahaba walikuwa wanataka kujua mambo ili waweze kuziepuka fitani ehe hudhaifa akamuuliza bwana mtume sallam madha tara in adaraktu dhalik au madha taamuruni in adrakani dhalik madha tara au ma tara kitu gani sasa waona in adraktu dhalika mimi nikikutana na wakati huo nikikutana na hali hiyo au waniamrishaje wanifundisha nini ikiwa hali hiyo itanikuta ya rasulullah mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia talzamu jama'ata almuslimina wa imamahum wewe lazimiana na jamaa ya waislam na kiongozi wa waislam Hudhaifa akamuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam illam takun ma'ahum jama'atun wala imam je ikiwa wakati huo watu hawana jamaa ya waislam wala hawana imam hawana mtawala ambao wako chini yake kama waislam nini fanye mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia i'tazil tilka alfiraqa kullaha walau an ta'adda ala asli shajaratin hatta yudrikaka almaut hembu achana na vikundi kundi vyote vitakao basi wewe ukashikamane kama itabidi ushikamane na shina la mti ukakamate shina la mti basi kakamate mpaka pale yatakapokuta mauti hadithi ameitaja al-Imam Muslim ameitaja al-Imam al-Bukhari kwa lafzi nyingine wa ghairu hadithi hii tutaka tuishi kidogo katika hutuba hii ya leo matini yake mtakuwa mmeielewa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutanabahisha katika hadithi hii kuhusiana na wakati katika nyakati ambazo zaweza kumtokea mwanadamu baada ya kheri aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ndio kheri khalis safi safi kabisa khalis ambao sisi kila siku twawaita watu katika kheri hiyo uislamu safi ule aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini bwana mtume akawaambia kwa suali la hudhaifa baada ya hii khairi itatokea shar hapo bwana mtume sallam hakueleza kitu Hudhaifa akataka kujua baada ya hiyo shari kuna khairi nyingine itakuja mtume akamwambia ndiyo lakini hiyo khairi itakokuja itakuwa ndani yake ina dakham mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelezea maana ya neno hili na hii ni moja katika sifa za masahabu walikuwa ni warabu lakini kuna maneno dhahiri yake sio murad ile dhahiri ya neno sio makusudio na wanapofikia katika hali hiyo lazima wamuulize bwana mtume kiarabu chao hakitoshelezi kuelewa nini muradi wa dakhala mtume akamwambia kutotokea watu wanafuata mwenendo usiokuwa mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yastannuna bighairi sunnati hebu jitazame wewe jitazame ewe muislamu wewe unafata sunna mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo yako yote ya dini utaratibu wako wote wa dini kuanzia imani kuanzia eje swala funga kwa maana matendo kiibada miamalati yako ya kibiashara ya ndoa na jirani na watawala unafata sunna unafata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam au kuna mwenendo na sunna na njia isiyokuwa ya bwana mtume sala sallam ndio ambao unaifuata hebu jiulize alafu utapata majawabu ikiwa wewe hufati sunna ya bwana mtume sala sallam basi huo ndio uchafu aliutaja bwana mtume sallallahu sallam na watu hao vile vile wanafuata mwongozo usiokuwa mwongozo wangu mwongozo bora ni mwongozo wa bwana mtume sallallahu sallam fa inna khayra alhadi هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بورا يا مونغوزو ني محمد عليه الصلاه والسلام mtume kakuongoza katika swala mtume kakuongoza katika funga mtume kakuongoza katika janaza ukifiwa toka mgonjwa yupo katika hali ya kuhudhuriwa na mauti umepewa mafunzo nini ufanye mpaka akifa nini ufanye mpaka umemweka ndani ya mwanandani nini ufanye baada ya watu kumaliza kufukia kaburi nini chatakiwa kifanye yote alayhi salatu wassalam amekufundisha tizama janaa zenu tizameni harusi na nikah miongozo mnofaata utaratibu mnofanya katika ndoa ni utaratibu na mafunzo ya bwana mtume sallam ni muongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ukiona upo kinyume na muongozo wa rasul alayhi salatu wasalam wewe ndio dakhal aliyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam baina ya watu wa khairi baina ya watu wa khairi wewe ni dakhal wewe ni uchafu Hudhaifa ibn al-Yaman akamuuliza bwana mtume sallam baada ya kheri hiyo japokuwa kheri hiyo ina matatizo kama hayo kutakuja shar mtume sallallahu alayhi wasallam akasema naam mtume sallam akamwambia duatun kuna walinganizi ala abwabi jahannam wameketi katika milango ya moto wa jahannam kwa maana wanawaita watu katika moto ni dua ni walinganizi na yatakallamuna bialsinatina huenda wakazisoma ayat wakazisoma ahadith za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini yale mafunzo au yale ule uelewa na maana wanaitoa wanawaita watu katika moto wa jahannam Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atakayewaitikia hao basi watamuingiza katika moto wa jahannam hebu tizama katika wakati tunaishi ingia facebook ingia tiktok ingia youtube ingia katika mitandao mingine ya kijamii pita katika misikiti mbalimbali walinganizi wanaoita watu katika moto wa jahannam ni wangapi walinganizi wanaoita watu katika shirki shirki ya kuabudu maiti ni wangapi ni wangapi ni watu wangapi wanawahakishia watu kwamba hawa maiti hapa walipo wana uwezo wa kutuombea sisi kwa tumekuja hapa tuwaombe watuombee kwa Allah tabarak wa taala ni mashekhe ni mashekhe zenu ni walimu wenu sisi sio mashekhe zetu mashekhe zenu nyinyi ndio wanaosema hayo kwa madai kwamba hawa watawafanyia shafaa wallahi ainu shirk shirki ile ile ya washirikina wa mwanzo ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله anasema wanaabudu kinyume Allah tabarak wa taala na madai yao wanasema hawa watatuombea mbele ya Allah hawa ndio waombezi wetu kama vile mnavyokwenda makaburini mkaitakidi waliokufa hawa masharifu au mawalii wana uwezo wa kuombea mbele ya Allah ndio maana mnakwenda basi hiyo ndio shirki ya washirikina wale alokuwa akiwaita bwana mtume sallam katika uislamu sahihi madai ni hayo hayo haulai shufaauna inda Allah hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah si maana walikuwa hawa hawaitakidi kwamba Allah ndio muumba Allah ndio anatoa riziki Allah ndiyo anaendesha ulimwengu la wanaitakidi wanamfahamu Allah lakini walikuwa wanaitakidi kwamba kwenda na kuelekea kwa Allah upokelewe mubashara ni ngumu mpaka upitie katika viumbe vyake na ndio hayo tuliyosikia kutoka katika vinywa vya watu ambao ni mashehe ni maduati kwamba huwezi kufika kwa bwana mtume sallam mpaka upitie kwa waja wake na mtu akaisoma aya wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribu kwa anasema kuna ibadi kuna waja wa Allah sio wote lazima upitie ni shekhe ana msikiti Mombasa ana kinara avaa vilemba azungumza kwa lugha ya dini lakini ataka watu wasimwelekee Allah mubashara wapitie maiti ukiwapitia hao ndio watawafikisha kwa Allah tabarak wa taala haya si madai ya washirikina walladhina takhadhu min dunihi awliya na wale waliofanya kinyume cha Allah miungu walikuwa wanasemaje wanapoambua mbona mnawaabudu hao qalu walikuwa wanasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa kwenye aya hakuna qalu والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى wale waliokuwa wakifanya kinyume cha Allah wasaidizi aulia hawa ni wasaidizi wetu tusaidia mbele ya Allah hawa watatunusuru watatuombea mbele ya Allah wakiambiwa mbona mnaabudu kinyume cha Allah mbona mnakwenda kwenye kaburi kama ladata mnakwenda katika mzimu mnakwenda katika mawe uzza na manata wanasema ma naabuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa hatuwaabudu hawa isipokuwa watukurubishe tu kwa Allah zulfa ni cheo tupate nafasi hatuwezi kuipata nafasi kwa Allah isipokuwa tupitie hawa ndio shirki ya washirikina ndio hili wafanya wao wakifa katika hali hiyo wakae motoni milele leo tunaiona shirki hii kwa watu wenye vilemba na kanzu na mashekhe wanalingania katika shirki hii duatun ala abwab jahannam walinganizi wanaoita watu katika milango ya jahannam tahadhari tumesikia wazi watu shehe shekhe mwenye wadhifa katika mjtama anawalingania watu kwenda kufanya sihiri kwenda kwa waganga ukipatwa na sihiri anasema kwanza tafuta mtaalamu yani mganga ufanywe sihiri alafu ile kul a'udhu birabbin nas na kul a'udhu birabbil falaq ndio baadaye umefikia kiwango kibaya kabisa kudharau mpaka tiba al-ilahi sihr hujaiona hadithi ya Jabir bin Abdullah عند أبي داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نشرة Jabir bin Abdullah anasema ameulizwa bwana mtume sallam anin nushra kutoa uchawi kwa kutumia uchawi wa hiya halu sihri bisihri mithlihi mtume alisemaje yani sisi nani mwalimu wetu hebu tizama pamoja na uwazo wa maneno haya yani kuna muislamu anaacha maneno ya bwana mtume sallam asikiliza maneno ya shekhe wa mkoa wako waislamu wa namna hii mtume sallam jawabu lake anasema Jabir akasema huwa min amali shaitan jambo hilo ni katika amali shaitan jambo hilo ni katika amali shaitan wewe umepatwa na sihiri umepatwa na maradhi na matatizo kibinadamu na kanuni za kimaumbile madaktari au kadha haionekani ugonjwa tiba zote zinafeli ikaonekana hii itakuwa ni sehemu Uislamu una mafunzo sahihi ya kutegua uchawi kwa kutumia alquran kutumia athar kutumia adua almaathur zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam si kwenda kwa wachawi Mtume sallam amesema min amali shirk na vipi na vipi itakuwa sahihi hali yakuwa katika akbarul kabair as-sihr uchawi katika madhambi makubwa bwana mtume sallam anasema ni uchawi vipi itakuwa ifae hali yakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafara يعلمون الناس سحرا وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت امتى مشى الايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولفات وله وليوقوا كتاب فنبذوه وراء ظهوره ولتبى كتاب يوم يا مgongo yao وكفاتني تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان wakafata mambo yaliyokuwa wakiyasimulia wakielezea mashaitani kwamba Suleimani bwana huu falme aliupata sababu chini ya kitu chake kulikuwa na kadha kulikuwa na kadha uongo na uzushi wama kafara Suleiman Suleiman hakukufuru hakuwahi kufanya uchawi wama kafara Suleiman yani hii annafi ya kukanusha kukufuru kwa Suleiman ni nini wa makafara Suleiman hakukufuru Suleiman yani wewe unaelewa nini walakinna shayatina kafaru lakini walokufuru ni mashaitani mashaitani ndio walokufuru walakinna ash kafaru kanu yuallimuna an-nasa sihra hawa ndio walikuwa kuwafundisha watu uchawi hivi hii Qur'ani ni hamuisomi mashekhe wa maulidi hamuisomi Qur'an inna ma sana'u kaidu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata haya yaliyofanyika ni vitimbi vya sahiri za mchawi na hawezi kufaulu mchawi atakavyokuja haythu ata falamma فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتروه إن الله لا يصلح عمل walipotupa wale wachawi mbele ya Musa fimbo zao na kugeuka vinyokanyoka Allah akamwambia Musa akasema lamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr hii haya mlioyafanya haya sio muujiza huu ni uchawi inna Allah sayubthiluhu Allah atabatilisha uchawi wenu wote inna Allah la yuslihu amala almufsidin Allah hawezi kutengeneza matendo ya watu mufsidin wachawi ni mufsidun we eh, bado unawaambia watu kwanza nenda huko alafu ndio usumkul anzura binnas hawa ni duatun ala abwabi jahannam walinganizi tupo katika wakati huo wewe muislamu watakiwa kuwa makini tupo katika wakati mzito sana wakati ambao ameutaja alayhi salatu wassalam inna allaha la yaqbidu alilma intiza'an min alibad au min suduri an-nas ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفطوا بغير علم فظلوا وأظلوا الله هيندوي علم كتوكت كمفوا في وات وكوين يقوى يقوى لا أي شكوى علم وكوى أوى وصومي وكيكي فكية كتك جميع هكونا وات وصومي وني basi watu watawafanya watu wajinga ndio viongozi wao wajinga watakuwa ni viongozi wataulizwa wajinga hao watajibu majawabu mbalimbali watatoa fatawa pasi na ilmu watapotea wao alafu watawapoteza na watu ndugu zanguni kila muislamu atakiwa kuwa makini sana rasilimali yako ni dini na dini dini ina thamani kubwa kuliko dunia dini ina thamani kuliko usije ukamwachia dini yako mtu akaichezea inna hadha alilma dinun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 ya bwana mtume na shekhe mimi nitachukua maneno ya shekhe wako na masufi wana tabia hiyo hata kama hawatamki yani sufi khurafi wengi wao utamsomea hadha qaulu rasul hii ni kauli ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anakuambia shekhe kasema lakini yule shekhe mkubwa yule wewe utamweza kwa elimu wewe si mtoto mdogo qala rasulullah naambia shekhe um, umri namba العلم قال الله قال رسوله qala as-sahaba hum ulul irfani elimu ni qala Allah qala rasulu wamesema masahaba hiyo ndio elimu mimi nakwambia qala Allah qala rasuluhu sasa kile shaye mkubwa yule wewe muweza kwa elimu yani ume umepumbazwa ume akili mpaka umekuwa zuzu kiasi hicho umekuwa zuzu kiasi hicho mtu akusomea aya akusomea hadithi wewe unasema lakini yule shehe mkubwa wewe muwezi yule waweza yule katoa namba ya simu sikutoa namba ya simu namba ya simu katangaza matangazo ya biashara kama na biashara yake yeye unasomea qala Allah qala rasulu Al-Imam Shafi'i anasema wamekubaliana waislamu man istabanat lahu sunnatu yoyote itakemdhihirikia sunna ar-rasulillah kutoka bwana mtume sallallahu la yajuzu lahu haifai ayadaha ayache hesi maneno bwana mtume kuteua uchawi kutagua uchawi kwa uchawi mtume anasema min amali shaitan rawahu abu daud ameipokea hadithi hii alimamu abu daud hadithi ya 3868 hadithi iko wazi atakayedhihirikiwa na sunna kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam haijuzu kuiacha sunna ya bwana mtume sa liqa'ilin kwa yoyote atakayezungumza kana mankana atakapokuwa awe mufti wa nchi awe sheikhul islam awe shekhe wa mkoa hatuwezi kufata maneno yake awe alimamu ahmad awe kadha la kama alivyosema vile vile alimamu malik kullu yu'khadh wa yurad kila mmoja kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad kila mmoja kauli yake yaweza chukuliwa au ikaachwa illa sahiba hadha alqabr isipokuwa mwenye kaburi hili nawaambia wanafunzi wake najua al-Imam Malik alikuwa anafundisha Masjid nabawi imamu Dar al-Hijra isipokuwa mwenye kaburi hili anawaambia mwenye kaburi hili huyu kauli yake yachukuliwa hairudishwi wengine yoyote kauli yake yaweza chukuliwa ikiafikiana na kitabu na sunna ndugu zangu ni waislamu tunahitaji kusoma dini unaweza ukafa mshirikina huku unaswali unaweza ukafa mchawi huku unaswali ukenda ukakaa motoni milele unaweza kubatilisha amali zako innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar takimshirikisha Allah Allah amemharamishia pepo na atakaa motoni ni haramu kuingia pepo na hatopata kumsoma lazima usome ujue shirki mtume anasema atiwa la shirki uchawi tu wa kutaka mume akupende au mke akupende ni shirki atiara tu shirki tumesema tiara warabu walikuwa wanachukua ndege katika jahiliya na utaratibu wao akitaka kufanya jambo lolote anatabiri kufaa kufanya jambo au kutokufaa kwa kumchukua ndege anamwachia hewani akienda kulia anafanya jambo akienda kushoto kama ni harusi yule au safari anaakhirisha tiara tukana ndege mtume akasema ni shirki nyinyi mwataka kuoa mna ndoa mwenda kwa waganga mtazama hii ndoa tufunge siku fulani au tusifunge shirki au sio shirki sema sio shirki sababu shehe wako afanya ni shirki je ipo katika mujitamaa au haipo nimejaa tele na wanaofanya hayo ni kina nani wanaofuata ni mashekhe na sasa hivi wamekuja na staili mpya ya kuiba ndoa unasikia bwana wenyewe wanasema watakuja kuoa siku fulani lakini watu wachache au nyewe hamjaona kwenye hiyo jamii e, ni mganga kashawambia sawa kama kule imeangua hiyo siku ya Ijumaa ndio Jumatatu mapema mkaoe siri kwa wanaiba wanaiba ile tarehe wanaileta wanaivuta shirki ndugu zangu tunahitaji kusoma dini elimu ni kitu muhimu sana katika wakati tunaoishi katika wakati huu ilmu ya dini sahihi ile khairi aliyohitaji Hudhaifa mwanzo wa hadithi niliyosoma twahitajia kujua khairi khairi ambayo inakwenda kinyume na jahilia katika jahilia ni anushra katika jahilia ni hao tuliyosema atiwala na tiara ndio maana Hudhaifa akawa bwana mtume sisi tulikuwa katika jahiliya bwana na shari Allah akatujia na khairi hii inakuja kubatilisha shari na jahiliya zote lazima tusome dini lazima tuulize Uislamu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم